U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 riječi da čovjek govori ja volim volim poslanika, volim u Bekra, Omara i tako dalje i tako dalje. Ne, te riječi se moraju dokazati djelom, draga braćo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala je ashabe, a zatim i sve one koji dolaze nakon njih, iskušao ajetom imtihana. Ajetom ispita, kao kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala. Ovaj ajet u Lema naziva ajetul imtihana. آية إثبتا يا ربي يرجو متى ما وقد أناب إليك يا ربي أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أنابا إليك يا ربي Dešava se da se ove stvari pogrešno shvataju. Dvije stvari. Ne, bolje rečeno, nepravljanje razlike između dvije stvari. Nepravljanje razlike između daveta i između mržnje prema kufru i kafiru, širku i mušliku, i pasniku, griješniku, novotaru i tako dalje i tako dalje. Pole dave, dakle, draga braćo, zasebno pole. I zato kada se radi o davi, tada se prilazi na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način S tim što normalno mržnja i dalje ostaje u srcu. Mržnja prema kafiru i njegovom kufru. Novotaru i njegovoj novotariji. Fasiku i njegovom fisku, dakle i dalje ostaje, i dalje ostaje u srcu.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 svih svjetova vladar sudnjeg dana neka je salavat i selam na Muhameda sallallahu alejhi ve selleme kojeg uzvišeni Jalla wa ala posla kao milo svim svjetovima, pa kaže Jalla wa ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ a tebe smo o Muhammede poslali kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, večeras, kako brat najavi, se družimo sa 22. osnovom po redu u okviru ovog ciklusa put ka oprostu milostivog gospodara. Večerašnja osnova o kojoj ćemo za Allahumu subhanahu wa ta'ala pomoći dozvolu govoriti nosi naslov Al mar'u ma'a men ahabbe fahtar habibeke min hahuna. Čovjek je sa onim koga voli, zato odaberi svog prijatelja još odavde. odavde. Čovjek će dakle biti sa onim koga sa onim koga voli i zato on neka svako odabere svog miljenika s kojim želi biti na ahiretu još odavde, još na ovom, još na ovom svijetu. Vama je svima vjerovatno dobro poznat hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojeg bileži Buharija i Muslim, a u kojem stoji da je neki čovjek od Beduina upitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, rekao, الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم čovjek voli ljude određeni narod određene ljude ali još uvijek nije stigao to jest još uvijek nema toliko dobrih djela kao što imaju oni pa kakav je, kako je njegovo stanje kakav je njegov slučaj pa je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam al mar'u ma'man ahabbe čovjek će biti sa onim koga sa onim koga voli Kaže Enes, radijallahu anhu, kada smo čuli, ma tarihna bi še'in ba'da l'islami, farahana bi hada l'hadith. Nismo se nakon Islama ičemu obradovali, kao što smo se obradovali ovim riječima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, al mar'u ma'a man ahabbe, čovjek je sa onim koga voli. لأني لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة Jer ja, kaže Enes radijallahu anhu nakon toga, jer ja volim Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i Ebu Bekra i Omara i nadam se da ću inša Allahu ta'ala zbog moje ljubavi prema njima biti zajedno u zajedno sa njima u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže al maru u ma'man ahabbe čovjek je sa onim koga sa onim koga voli stoga dragi brate odaberi, dragi brati i cijenjena sestro, odaberi još na ovom dunjaluku s kim želiš da budeš proživljen, u kojem društvu želiš da budeš proživljen na sudnjem danu. U društvu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame i ashaba od Ebu Bekra Omera radijallahu anum Osmana Alije i drugi ashaba radijallahu anum Ežma'in ili pak u društvu nekih drugih, neke druge skupine mimo ove skupine s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan pa da budeš da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva u društvu nevjernika kafira, da budeš u društvu oni koji su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, da budeš u društvu oni koji su na ovom dunjavuku slijedili neki drugi put, mimo puta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da budeš u društvu sa pokvaranjacima, sa pasicima, sa novotarima i njima slični, a ja ne bih ta'ala, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga, da budeš u društvu sa određenim pjevačima, pjevačicama, sa određenim futbalerima, sa određenim glumcima i tako dalje i tako dalje, zbog toga što ih voliš na ovom dunjavuku. Zato se pripazi, pripazi da ne budeš sa njima prožive na sudnjem danu, jer Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da je čovjek sa onim koga, da je čovjek sa onim koga, koga voli. Međutim, normalno, draga braćo, ta svoja ljubav, ona se mora dokazati. Ta ljubav nisu suhoparne riječi da čovjek govori ja volim Allaha, volim poslanika, volim u Bekra, Omera i tako dalje i tako dalje. Ne, te riječi se moraju dokazati djelom, draga braćo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala je ashabe, a zatim i sve one koji dolaze nakon njih, iskušao ajetom imtihana. Ajetom ispita, kako kaže Hasan al-Basri, rahime Allahu ta'ala. Ovaj ajet ulema naziva ajetul imtihan, ajet ispita a to se riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran. Kul, in kuntum tuhibbun Allaha, fattabi'uni, yuhbibkum Allah. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite, pa će i vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Dakle, ovo je mirilo, draga braćo ljubavi. Na osnovu ovog ajeta, se vidi ko je onaj ko vodi Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme od onoga koji to samo izgovara svojim riječima a te ljubavi nema nigdje u njegovim nema nigdje u njegovim djelima stoga dokaz ljubavi prema Allahu jeste slijedeње Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme dokaz ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jeste slijedeње njegova sunneta sallallahu alejhi ve sallame, i sunneta kulefa rashidin rašidin, pravednih halifa koji su došli nakon, koji su došli nakon njega. Zato pogledaj koliko voliš Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sallame, pogledaj koliko voliš ashabe radijallahu anu, pogledaj i uporedi Uporedi tvoju ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sallame i ljubav prema nekim drugim ljudima. Zaista je žalostno, draga braćo, da mi danas imamo određene ljude koji možda mnogo, mnogo više znaju o Siri, o životopisu, o biografiji jednog futbalera, jednog glumca, jednog pjevača i tako dalje i tako dalje, nego li što znaju o Siri svoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, zar ne vidite da onaj ko voli određenog čovjeka na ovom dunjalu, zar ne vidite kako nastoji da sazna sve o tom čovjeku? Pogledajte kako idu do te mjere da čak znaju i koji broj cipela nosi, broj patika i tako dalje, hranu, omiljenu hranu koja voli, mjesta na kojim voli da izlazi i tako dalje i tako dalje. Subhanallah, iskreni su u svojoj bati ljubavi, u svojoj neispravnoj ljubavi. Za, zašto neispravna ljubav? Zato što vole te ljude kao što se Allah voli. Kao što se Allah voli. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Ali oni koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji vjeruju, oni još više vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali pogledajte, draga braćom i cijenjene sestre, oni su iskreni u svojoj ljubavi prema svojim božanstvima koja obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko smo mi iskreni prema istinskom božanstvu, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko smo iskreni u svojoj ljubavi prema njemu. Koliko smo iskreni u svojoj ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Koliko znamo od sira Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam o njegovoj familiji, o njegovim ženama, o njegovoj djeci, cjerkama i tako dalje. Koliko znamo o ashabima radijallahu anhu, o njihovoj siri, koliko iščitavamo njihovu siru. Dakle, to je dokaz, draga braćo, to je dokaz i to je mjerilo naše ljubavi, naše ljubavi prema Allahu, prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, prema ashabima, salafu salih i tako dalje i tako dalje. I zato ako želiš da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, onda voli one koje Allah subhanahu wa ta'ala voli kako bi bio u društvu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame ili kako bi bio blizu svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala u firdevsu al-a'la. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame Iza ta'altumu Allahe al الله fas'aluhu al الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hadis bilježi Buhari i Muslim, Muslim kada tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda tražite Firdaus. Tražite Firdausul a'la. Zašto? Zato što je to a'la al džennet. Najuzvišeniji dio dženneta. Wa wasatul džennet. I središnji dio dženneta. Kada kažemo središnji dio dženneta, ciljamo dakle s desne i s lijeve strane, on je dakle u sredini. Wa minhu tufajjaru anharul džennet. I odatle dakle potiču rijeke, džennetske rijeke. وَسَقْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ A iznad njega, iznad Firdausa, jeste عَرْشُ الرَّحْمَانِ عَرْش prijesto milostivog جَلَّوَ جَلَّوَ عَلَى Dakle, blizina Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko bude u Firdausu ala, taj će biti blizu svome gospodaru, blizu svoga gospodara Allaha subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekr, Omer, Alija, Osman, Ebu Derda, Enes, Ebu Zer, Muad, Ebu Hureyre i tako dalje i tako dalje. Ovi ashabi, radijallahu anhum ajma'in, draga braćo i cijenjene, i cijenjene sestre, ko želi biti sa njima na ahiretu, onda mora voliti ove ljude. Onda mora voliti, mora voliti ove ljude. Zato, ko je taj koga voliš i s kime ćeš biti proživljen na sudnjem i na sudnjem danu. Jer zaista, drago braćo, pitanje ljubavi je danas zaista čudno pitanje kod ljudi. Nažalost, ljudi danas vole, tako reći, sve i svašta. Ljudi danas vole sve, sve i svašta. Nije više vrijeme kao što je bilo ranije. Kada su ljudi vodili računa, pa čak dakle vodili su računa i o svojim riječima. Danas, nažalost, ljudi, draga braćo, uživaju da koriste e, neotesane, grube riječi, bezobratne sa takvim izraznim riječima. Čak i te riječi dovoljno je dakle da samo izađe neki, neka fora, neki vici i tako dalje i tako dalje i da odmah to ljudi prihvate šire danas i tako dalje i tako dalje. Odmah dakle uzimaju te riječi, te riječi dakle sa, sa, sa pijace, sa ulice i tako dalje i odmah i nakon toga plasiraju šire dalje, koriste ih i tako dalje i tako dalje. Pogledajte kakav je bio Edeb i odnos ashaba radijallahu anhu jedni sa drugima. Od Zaid ibn Aslama radijallahu anhu za prenosi ono svoga oca, da je Omer radijallahu anhu smakao Halid, smakao ga dakle sa mjesta emira, zapovjednika. Felem ju'limhu Ebu Ubejde hatta alime min el gajt. Pa ga Ebu Ubejde radijallahu anhu nije obavijestio o tome. Dakle, Halid je umjesto Omer radijallahu anhu postavio Ebu Ubejde. A ovaj ga nije obavijestio. Sve dok to nije saznao drugog. Pa kal, jerhamuke Allah, kaže mu Halid, Allah ti se smilovao, o Ebu Ubejde, madaake ila ella tu'limani. Šta te je navelo na to da me ne obavijestiš? Pa je rekao, kerihtu en urevi'ake. Pa je rekao Ubejde radijallahu anhu, nisam volio, nisam tio da te, da te uznemiravam. Nisam htio da te uznemiravam. Pogledajte kakve ljubavi u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljubav u Allaha, jalla wa ala, kada je Ebu Bekir radijallahu anhu kupio Bilala radijallahu anhu za pet okija evake, dakle mjerilo zlato u to vremenu, kada ga je kupio, rekli su mu, kada nam ne bi dao osim jednu tu okiju, mi biti smo ga prodali za jednu. Pa je rekao Ebu Bekir radijallahu anhu, ne, tako mi Allah, da ste tražili, da ste odbili osim sto okija, ja bi vam dao sto okija. Dakle, ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Međusobna bratska, međusobna bratska ljubav. Fudail ibn Gazwan, rahime Allahu ta'ala, kaže, došao sam Ebu Ishaku nakon što je oslijepio, pa sam mu rekao, da li me poznaješ, da li me znaš? Pa je rekao Fudail, da, znam te. Pa je rekao, inni vallahi uhibbu, Tako mi Allaha, ja te volim. Leuna l'haja'u minke la kabeltu, ki tako mi Allaha, da se ne stidim od tebe, ja bih te poljubio. Pa me je, kaže, uzeo, zagrlio i zatim nakon toga rekao, pričao mi je Ebul Ahves od Abulaha radijallahu anhu da je rekao da je ovaj ajet لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم da si ti potrošio sve na zemlji kako bi objedinio, sjedinio njihova srca, ne bi bio u stanju to učiniti, ali je Allah taj koji je objedinio njihova srca. Ali Allah taj koji je njiho, objedinio njihova srca. Kaže, obavijestio me da je bul ahvas od Allaha, radi anu, da je ovaj ajet objavljen povodom oni koji se vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebul Alije, rahima Allahu ta'ala, kada bi mu došli njegovi drugovi, izražavao bi im dobrodošlicu, zatim nakon toga učio riječi uzvišenog, وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم i kada, kada ti dođu oni koji vjeruju u naše ajete ti im reci, ti im govori selamun alejkum selamun alejkum Ibn Omar radijallahu anhu kada bi, bi govorio radijallahu anhu govorio bi inni la ahruz وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون عليّ ja izađem iz svoje kuće i nemam nikakve potrebe, ali izađem samo da ljudima, samo da muslimanima nazovem selam i da oni meni nazovu, nazovu selam. Pogledajte, draga braćo, te ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Voli muslimane i voli da se sretne sa njima. Voli da se vidi, da se vidi sa njima. Evza'i rahimullahu ta'ala kaže, napisao mi je Katade, a bio je u Basri. إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة Ako je mene i tebe, kaže, razvojila ova razdalina, pa zaista ljubav Islama je ta koja spaja njegove pripadnike, njegove sredbenike. Ako su nas, dakle, ako nas je ova razdalina, ako su nas gradovi, ako su nas odvojili, ako smo daleko jedni od njih, jedan od drugog, znaj da nas ljubav Islama međusobno međusobno veže. To je, dakle, dakle draga braćo, to pitanje kadije al-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Ljubav u Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Prijateljevanje u Allahovo ime i mržnja u Allahovo, neprijateljevanje u Allahove, Allahovo ime. al wala والبراء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون باشي prijatelji su Allah i njegov poslanik i oni koji vjeruju ladine yuqimuna salat ko si ti ko ti koji vjeruje Allah subhanahu wa taala spominje jedno od najkarakterističnih svojstava koje da dakle, kaj krase sve koji vjeruju alladine yuqimuna salat oni koji obavljaju namaz wa yutuna zaka i koji dijele zekat wa hum rafi'un koji Allah subhanahu wa taala padaju na padaju na ruku البغض في الله مرجو من الله سبحانه وتعالى لا مرزش الكفر والكافرين كفر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 Ovdje, draga braćo i cijenjene sestre, nemojmo praviti dakle e, problem ili pak dešava se da se ove stvari pogrešno shvataju. Dvije stvari. Ne, bolje rečeno, nepravljanje razlike između dvije stvari. Nepravljanje razlike između daveta i između mržnje prema kufru i kafiru, širku i mušriku i fasiku, griješniku, novotaru i tako dalje i tako dalje. Pole dave, dakle, draga braćo, zasebno pole. I zato kada se radi o davi, tada se prilazi na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način tim što normalno mržnja i dalje ostaje u srcu, mržnja prema kafiru i njegovom kufru, novotaru i njegovoj novotariji, fasiku i njegovom fisku, da dakle, se i dalje ostaje, i dalje ostaje u srcu. Ali kada se radi o polju daveta, onda se prilazi na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. I zato vidite, Musa a.s. i Haruna a.s. kako im Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da odu najvećem tagutu, إذا فإن كاش Allah subhanahu wa ta'ala šta? Fakula lehu kavle lejina. I recite mu blag govor. Recite mu lijep, recite mu lijep, recite mu lijep govor. Dakle, subhanallah, faraon, najveći tagut, onaj, onaj koji je sebe rekao, ana rabbukumul a'la. Ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Ali pored toga Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Musa'u alaihi salam i naređuje Harunu salam da se njemu obrate lijepim riječima. Zato dakle, nemojte praviti ovdje problem ili pak e, na taj način što nećete razvojiti ove dvije stvari. Mržnja između kufra i kafira, mržnja, između, e, e, mržnja prema kufru i kafiru, širku i mušriku, novotaru njegovu novotariji, fasiku i njegovom fisku, to s jedne strane, i s druge strane, hole dameta, kada se pristupa određenoj osobi na najljepši mogući način, sa osmijehom na licu, sa savjetom, i tako dalje, i tako dalje, ne bi li se takav opomenuo, ne bi li se takav spasio, ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala tvojim sebebom takvog čovjeka uputio na pravi put, pa da i on bude kao ti. Jer, draga braćo, sedbenici Tauhida, sredbenici ehlu suna u džema se ne raduju, ne raduju, draga braćo, kada ljudi odlaze kufra i širk. Ne, draga braćo, sredbenici ehlu sunata u džemata nisu ti koji jedva čekaju da neko zaglavi u kufra i širk pa da mu odmah stave crveno, da ga iksiraju i tako dalje. Ne, draga braćo, ehlu suna u džema, ono što njih krasi, krasi jest da su sažaljivi, da osjeđu dakle, sažaljenje prema drugima i da priželjkuju da i oni budu na uputi kao što je Allah subhanahu wa ta'ala njima podario uputu. Da krenu pravim putem, da spoznaju svoga gospodara, da slijede sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam i drugi kao što je Allah subhanahu wa ta'ala podario tu blagodat njima. Kedalika kuntum min qabil, kamenna Allahu alaikum. Tako ste i vi bili ranije, pa vam je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao svoju blagodat, ukazao svoju ukazuješ svoju blagodat. To znači, draga braćo, ove dvije, ove dvije stvari i moramo napraviti razliku između njih kako bi ne bi došlo do brkanja određenih stvari u određenim postupcima prema dakle kufru, prema kafirima, mušnicima, novotarima, fasicima i tako dalje i tako dalje. Ebu Rubejde, evo jednog primjera, draga braćo, ne možemo dakle, a da ne spomenemo ovaj blista primjer iz istorije ovoga shaba, radijelahom, Ebu Rubejde, Amir ibn Abdillah ibn Đerra. Dakle, Amir ibn Abdillah ili dakle, poznati kao Ebu Ubejde ibn Al-đerra, rahme radijallahu ta'ala anhu wa arba. Eminu hađi umme. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je nazvao povjerenikom ovoga ummeta. Pogledajte, draga braćo, kako je ovaj čovjek ostvario ovu veliku osnovu o kojoj govorimo el hubbu fillah wal bugdu fillah. Ljubav ima Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnja ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako je ovo ovaj ashab radijallahu anhu ostvario ovu osnovu u biti na, u biti na bedlu. El wala'u vel bara. Ljubav dakle i mržnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je dakle draga braća uradio Ebu Ubejde ibn Đerra radijallahu anhu u ovoj biti, to je da dakle draga braća nešto što ljudi nisu mogli ni zamisliti što nisu mogli sebi dakle sebi predstaviti. Naime, Ebu Obejde ibn Đarrah, rahimallahu ta'ala, radijallahu anhu, draga braćo, je zajedno sa muslimanima doživio ono što su muslimani doživjeli u mekanskom periodu od mučenja, ezijećenja od strane mušvika i tako dalje i tako dalje. Nakon toga, kada je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa su muslimani učinili hijđu u Medinu i nakon toga dvije se vojske susrele, dva tabora se susrela, Ebu Ubejde ibn Đerrah je izašao zajedno sa muslimanima u njihovom taboru. Ebu Ubejde ibn Đerrah, radijallahu anhu, se borio, draga braće, u ovoj bitci. I gotovo da mu niko ne bi stao na put, a da ga Ebu Ubejde ne bi svojom sablom sklonio sa svoga puta. Međutim, jedan čovjek je stalno Ebu Obejdi izlazio ispred njega, stajao bi dakle ispred njega, tako reći, izazivavši ga na dvoboju. Ebu Ubejde je nastoja da na svaki način izbjegne ovog ratnika, da izbjegne ovog čovjeka. Međutim, kada je ovaj čovjek stajao njemu na put, uvijek se preprečio između njega i Allahove neprijatelja, kada je to vidio Ebu Ubejde ibn Đerrah, isukao je svoju sablju, navagio na njega i zatim mu, i zatim mu skinuo glavu, ubio ga. Drago braćo i cijena sestre, nemojte uopšte ni da pretpostavljate u kojem se čovjeku radio. Ko je taj čovjek koji je ubio? Ebu Ubejde radi Allahu, radi Allahom. To, draga braćo, nije bio niko drugi, to nije bio niko drugi do vali, do otac Ebu Ubejde, do otac, otac Ebu Ubejde, Ibn Đerraha, radi Allahu anhu, to je dakle El Đerrah, to je dakle Abdullah Ibn El Đerrah, otac Ebu Ubejde, radi Allahu, radi Allahom. Dakle, Ebu Ubejde, draga braćo, ovdje Tako reći, ni ubio svoga oca, već je ubio širk oličen u duši i tijelu, u tijelu njegova, njegova dakle, njegova oca. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala povodom ovog slučaja objavio riječi koje se uče do sudnjeg dana, kaže Jalla wa ala, La teđidu qavme yu'minuna billahi wal jevmi l'ahir, yuvadzuna man hadda Allaha wa rasula, walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhvanahum, au aširatahum. Nećeš naći Ovdje ovaj, dakle, ova forma, draga braća, nećeš naći u smislu, ne smije se to desiti. Dakle, zabrana. Ljude koji vjeruju Allaha i sudnji dan, da prijateljuju da vole one koji se, one koji se suprostavljaju Allahu njegovom poslaniku, pa makar bili roditelji njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili njihovi bližnji, ulaike ketebe fi kulubihimu iman, wa ijedahum bi ruhim min, to koji Allah subhanahu wa ta'ala upisao iman, zapečatio iman u njihovim srcima, i pomogao ih ruhom od njega ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها i koje će Allah uvesti u džennetske baše kroz koje će rijeke teći i u kojima će vječito biti radijallahu anhum wa radu an Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni njime ulaike hizbullah to su hizbullah to su Allahova partija Allahova skupina ala inna hizballahi humul muflihun a zaista je Allahova Allahova skupina od oni koji su od oni koji su uspjeli. Dakle, draga braćo, cijenjene sestre, odaberimo još na ovom dunjaluku čovjeka, prijatelja, milenika s kim želimo biti na sudnjem danu, s kim želimo biti proživljeni na sudnjem danu. Zato i zbog toga udalimo se od puta oni koji odvraćaju od Allahova puta. Odvratimo se, od, udalimo se od puta oni koji žele da se lažne riječi među mu'minima vjernicima šire. Udalimo se od puta fasika, udalimo se od puta nevjernika, udalimo se od puta novotara i tako dalje i tako dalje. Ostavimo druženje sa njima, ostavimo poistovjećivanje sa njima u njihovim praznicima, u njihovim odjevanju, u njihovom načinu govora, u njihovom hodu i tako dalje i tako dalje. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون I nemojte se, kaže Allah, i nemojte se naklanjati, nemojte se nakloniti onima koji su učinili nepravdu, alladina valemu, fetemesekumu nar, pa da vas vatra oprži, uama lakum min duni lahi min aulija, a vi, mimo Allah, nemate štićenike, thumme la tunsarun, i nakon toga više nemate pomoći, kaže Ebu Bakr al-đezairi, govoreći ovom ajetu, فيها دليل على وجوب هجران أهل الكفر والمعاصي وهم آية يدوكت obaveznosti هجرة odbajanja, napuštanja, bojkotovanja ahlu kufra wal ma'asi, oni koji čine kufri, koji čine grijehe, wa ahlu bida'i wal ahwa, sledbenika bida'ata, sledbenika bida'ata i svojih strasti, fa inna suhbatahum kufrun au ma'asije, jer je druženje sa njima kufr ili grijeh, Ili sohbetu la tekunu illa anna vode, jer druženje ne biva osim, dakle, zbog ljubavi. To je čovjek se ne druži sa odrođenom osobom osim zbog toga što je, osim zbog toga što je boli. I ovdje, draga braćo, ponovno napominjem, moramo napraviti razliku između, dakle, mržnje prema ovim stvarima o kojim govorima, prema kufru i kafiru, mušniku, širku i mušniku, novotaru, novotariju, fisku i fasiku i tako dalje, i polju daveta s druge strane, kako nas ne bi ovo o čemu govorimo odvratilo od toga da ove ljude pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Dakle, ove riječi koje, koje, koje smo spomenuli od Čeha i Mobekra i Džezairija, ne znače, draga braćo, potpuno, dakle, distanciranje u smislu nikakvog nekontaktiranja sa njima, ne, već dakle se odnose na to da i čovjek ne uzima za svoje prisne prijatelje, pa provodi svoje vrijeme sa njima, ne pozivaju Allahu subhanahu tala vjeru i tako dalje i tako dalje. A ne dakle pod ovim se ne misli da se čovjek u potpunosti odvoji, da u potpunosti ne kontaktira sa njima, jer ako tako ne koristi, onda gdje je dava, ako se ne miješa sa njima, ako ih ne, ne, ne kontaktira, kako i na koji način će ih onda pozivati u Allahumu subhanahu wa ta'ala, u Allahumu subhanahu wa ta'ala vjeru. Draga braćo, put ka Allahu subhanahu wa ta'ala je takav da se na njemu moramo udaliti od demoralista, od onih koji žele da nas demorališu, od onih koji nas pozivaju nazad, od onih koji nas pozivaju da sjedimo, da ne idemo napred i tako dalje, od onih koji su se naklonili Dunjaluku i uživanju na njemu, naklonili se Dunjalučkim nasladama, na Dunjalučkim uživcima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovaj put je takav da se moramo distancirati od njih. Ako čovjek želi da stigne, ako čovjek želi da, želi da napreduje, ako čovjek želi da mu Allah subhanahu ta'ala podari beričeta. U suprotnom, ako se čovjek ne distancira od takvih, draga braćo, oni će ga demoralisati i vući natrag sve dok čovjek, ako mu se Allah subhanahu ta'ala ne smiluje, bude poput njih, pa i on krene nazad, pa bude od njihove skupine, od onih koji demorališu druge, da idu dalje Allahovim putem i menheđom selefu saliha, rahimahumullahu, rahimahumullahu ta'ala. Na kraju, draga braćo, da samo spomenem govor Ibnu Kajima, rahimahumullahu ta'ala, ja sam ga spomenuo na jednom od e, prijašnjih predavanja, zato ću ga u kratkim crtama spomenuti, kada govori, rahimahumullahu ta'ala, o miješanju sa ljudima. Govori o četiri bolesti, koje putem koji šeitan prilazi čovjeku, pa spominje ovo četvrtu bolest, a to je pretjerano miješanje i kontaktiranje sa ljudima i zatim govori o vrstama ljudi. Pa kaže, prva vrsta ljudi, a to su oni ljudi čiji je kontakt sa njima poput hrane. Dakle, kontaktiranje sa ovim ljudima jeste poput hrane bez koje čovjek ne može u toku dana i u toku noći. Ovaj primjer, kaže, primjer, o, jeste primjer učenjaka. Oni, kaže, opisuje Ibn Qaim Rahimullahu Ta'ala, oni koji su spoznali Allaha, njegovu narodbu i njegove njegove naredbe i zadane. Oni koji su spoznali bolesti srca i njegov lijek, oni koji upućuju sihat ljudima, savjetuju i tako dalje i tako dalje. To je ta prva vrsta ljudi, draga braćo, s kojima, čije dakle, miješanje sa njima jeste poput, poput hrane. Ne možeš bez njih, moraš nastaviti dakle, da se miješaš sa tim ljudima. Normalno miješanje koje je koje je hajir, da se okoristiš od takvih ljudi, a u suprotno da se ti miješaš i da ti budeš taj koji dersiš dakle njemu i tako dalje, ne radi se o savjetu da mu uputiš savjet ili tome slično što je hajir, već ti mu držiš ders, dakle, tada se nećeš okoristiti od druženja sa takvim, druženja sa takvim čovjekom. Zatim nakon toga druga vrsta ljudi, a to su oni koji miješanje sa njima, dakle, jeste poput, dakle, poput, a, poput lijeka. Dakle, oni su ti potrebi, potrebni onda kada si, kada si bolestan. Onda kada si zdrav, nemaš potrebe za takvim ljudima. I kaži mu kaj Ibrahim Allahu Ta'ala, to su oni ljudi s kojima <clears throat> stalno imaš kontakt u toku dana. Dakle, čov, e, prodavac, mehaničar, oni imam koji imaju kada se pokvari i tako dalje. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ljudi koji, s kojima se, dakle, svakog dana susreće, dakle, kontaktiranje sa njima jeste, dakle, poput, dakle, poput lijeka. Uzimaš dakle onoliko koliko ti je, koliko ti je potrebno, jer se dakle i od njih ne možeš, a da ne kontaktiraš, da se ne miješaš sa njima. Treća vrsta ljudi, kaže Ibn Qajim Rahimullahu ta'ala, čije je kontaktiranje poput bolesti, ra, a, e, a, e, jedino se dakle kaže Ibn Qajim Rahimullahu ta'ala, razlikuje stepen te bolesti i njegova, i njegova jačina. Dakle, od njih imaju, imaš, neku, imaš neke koji su, dakle, poput raka, imaš druge, dakle, koji su poput neke druge blaže bolesti i tako dalje i tako dalje, ali, dakle, kontaktiranje sa njim jeste, jeste bolest. Kontaktiranje sa njima jeste, jeste bolest. To što dakle, oni koji su, fati se, ajadu billahi ta'ala, oni koji su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. I zadnji zadnja vrsta ljudi, govori Ibnu Qaim Rahimullahu ta'ala, zadnjoj vrsti ljudi, kontakt sa zadnjom vrstom, vrstom ljudi, kaže Ibnu Qaim Rahimullahu ta'ala, a to je ona vrsta ljudi, kontaktiranje sa njima, jest, kont, u kontaktiranju sa njima je svaka propast. I oni su, kaže, na stepenu, na stepenu uzimanja otrova. I ako čovjek, kaže, uzme otrov i ne potrebi se ti ja, ne potrebi se, dakle, odgovarajući lijek, onda takvom kaže, klanjaj ženadu, a koliko li je samo takvi, a to su, kaže mu Kajim Rahimullahu ta'ala, ahlul bidaj, vod dalale, sedbenici novotarija i sedbenici zabude. obratite draga braćo, da im Kajim Rahimullahu ta'ala na četvrtom stepenu spominje ahlul bidaj, vod dalale, sedbenike novotarija i zabuda. Na trećem mjestu spominje fasike, a na četvrtom mjestu spominje, eto na gorem stepenu spominje ehlul bidaj, vod dalale, oni koji kaže, odgrat se od sunnata Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, Oni koji pozivaju u nešto drugo, nešto što je suprotno sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame i žele, žele iskriveti sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te na taj način bidat predstavljaju sunnetom, a sunnet predstavljaju bidatom novotarijom, ono što je dobro predstavljaju lošim, ružnim, a ono što je ružno predstavljaju dobrim, kada pozivaš u teuhid, da se samo Allah obožava, a ne salihin, ne dobri ljudi mimo Allaha, oni kažu ovaj vrijeđa e, eulije, vrijeđa dobre ljude i tako dalje i tako dalje. Kada pozivaš sljedinju sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame i da ne budeš pristrasan nijednom imamu, oni kažu ovaj vrijeđa, ovaj omalovažava četvoricu imama i tako dalje i tako dalje. Kada opišeš Allaha onim čime je on sebe opisao u svojoj knjizi ili na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallame bez pretjerivanja ili popuštanja, već onako kako dolikuje Allah subhanahu wa ta'ala, onda si ti kod njih minel mušebbihin, od mušebbiha, od muđesima, od onih koji upoređuju Allaha sa njegovim stvorenjima i koji pripisuju Allahu ono što pripisuju stvorenjima na isti način. وَإِنْ أَمَرْتَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ A ako pak naređuješ ono što je Allah naredio i njegov poslanik sallallahu alaihi sellem od marufa, od dobrih djela i zabranjuješ ono što je Allah zabranio i njegov poslanik sallallahu alaihi sellem od loših djela, oni govore ente minel muftinin, ti si od onih koji fitnu čine, ti si od onih koji mere čine, koji cijepaju, razvaju džemat i tako dalje i tako dalje. ako pak slijediš sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem, onda oni govore ti si od onih koji slijede zabude i koji slijede svoje strasti, a ako se posjetiš Allahu subhanahu wa ta'ala i ibadet u njemu, oni kažu ti si od onih koji su obmanuti, pa ako ih ostaviš, njih i ono na čemu su oni, ako ostaviš u stvari ono na čemu se ti, od sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i budeš slijedio njihove strasti, kaži mu ka im, enta inda Allahi min al khasirin, ti si kod Allaha, Ti si kod Allaha od onih koji su hasirin, koji su propali, a kod njih si od munafika. Ti si dalje dakle kod njih munafik. Bez obzira što si ti potpustio, bez obzira što si ti skratio svoju bradu, bez obzira što si ti pustio svoje pantalone da se vuku po zemlji i tako dalje i tako dalje. Ti si kod njih još od munafika. Kažu on je vahabija, samo se on pretvara i tako dalje i tako dalje. Ako pak, ako pak slijediš dakle ostavi, ako ostaviš sunet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ti si onda kod Allaha subhanahu wa ta'ala minel khasirin od oni koji su od oni koji su propali. Zato nastoj da stekneš Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme srdeći te takve i da se ne obazireš na njihovo kuđenje, na njihovo vrijeđanje, na njihovo napadanje i tako dalje i tako dalje. Jer kao što kaže pjesnik وَقَدْ زَادَنِ حُبًّا لِنَفْسِي أَنَّنِي بَغِيدٌ إِلَّا كُلِّ مْرِئٍ غَيْرِ طَائِمٍ I zaista ono što kod mene još više povećava dakle ljubav, ono što me još više čini dakle važnim i bitnim jeste to što sam ja mrzak svakom čovjeku od kojeg dakle nema fajde, svakom novotaru, svakom onome ko odvodi sa Allahova subhanahu wa ta'ala, sa Allahova subhanahu wa ta'ala puta. To su dakle, draga braćo, te vrste ljudi, četiri vrste ljudi o kojima govori Ibnu Qajim, rahimahullahu ta'ala, kako i na koji način da se obhodimo sa njima i kako i na koji način da se miješamo sa ovom sa, sa, sa ovim dakle skupinama ljudi koje je spomenuo Ibn Kajim rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Dakle, draga braćo, ja na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala ajurzuk ajurzukana hubbe da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari ljubav prema njemu i ljubav prema onima koje Allah subhanahu wa ta'ala voli molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari ljubav prema svakom robu dobrom robu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala voli i da nam podari ljubav prema svakom dobrom djelu koje nas približava Allahu subhanahu wa ta'ala molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ljubav prema njemu učini dražom od, od nas sami, od naših familija i od hladne vode u vrelom danu. Molim uzvišnjom subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koje Allah subhanahu wa ta'ala zavolio i od sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. <clears throat> Gospodaru naš, kako si nas na ovom dunjaluku okupio na ljubavi u tvoje ime, o gospodaru, isto tako nas okupi u tom džennetu zajedno sa vjerovjesnicima, sa iskrenim, sa šehidima i sa dobrim ljudima, wa hasuna ulaika rafiqa, adino li je to društvo, gospodaru naš, nemoj nam uskratiti pogled u tvoje plemenito lice, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. I da ne zaboravim, dakle, draga braćo, vama je vjerovatno svima dobro poznato, ali uh, sutra, shodno onome čemu sam, uh, su nas obavijestila naša braća, dakle, iz Medine, sutra, inša Allahu prvi dan Dhul Hidžeta, sutra je prvi, dakle, dan ovih deset Mubarek dana, deset najodabranijih dana u toku godine, zato, draga braćo, iskoristimo ovo vrijeme, ovih deset dana u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, nastojimo da onaj koji u da ovih, dakle, deset dana, da, talak, neka to bar, dakle, bude taj povratni talak, ne baj, dakle, povratni, u ovih deset dana da se ibadati Allahu subhanahu wa ta'ala, da se čovjek činjenim ibadati Allahu dželle wa ala još više približi o Allahu subhanahu wa ta'ala u ovim mubarek danima, jer je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao neke dane na drugima, kao što je odabrao neke ljude na drugima, ovi dani su odabrani dani, zato iskoristimo ih u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, jer svaki dan koji dolazi, on je dokaz za nas ili protiv nas kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Molim Allaha, žele u alamu, da nam olakša da ove dane provedemo u pokornosti njemu uzvišnom subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od činjenja grijeha u njima. Molim uzvišnom subhanahu wa ta'ala da olakša hađ hađijama. Molim Allaha jalla wa ala da onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala olakšao hađ ove godine, da im Allah subhanahu wa ta'ala olakša obavljanje hađskih obrada. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih sačuva i da im ukabuli njihov hađ. Molim uzvišnom subhanahu wa ta'ala da onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije omogućio da ove godine obave hađ da im Allah subhanahu wa ta'ala to olakša sljedeće godine i u narednih godina, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ovim mubarek danima pomogne muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, da riječ uzvišnog bude gornja, a riječ nevjernika donja. Allahuma ađil bi nasrihim, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ubrza njihovu pobjedu, a da ubrza isto tako poraz mušrika i kafira i da što brže izađu iz muslimanskih zemana. Wa akulu qavli hada, wa astagfiru Allaha li wa lakum, wa jazakum Allahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الرشوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم تضم الخلد في دار المنايا أمتي سارت نبريمي كنت بيدك فارس مع فالقعود منعما منعما www.altak.com Soba put vjernika مقصدي حتى أنا لديه الشهادة مسلما Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za ono čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi, koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovan uživo, širok izbor audio predavanja Dajija sa naše govorno područje, kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umne danas susrećete. kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umne danas susrećete istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih minbera. Subhan lil izzati masruđa, fa hujulu Allahi subhan lil izzati masruđa. nas na Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazomislama.com i www.altov.com www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com soba u soba u vjernik.